aurten uh, eh, bederantzigaren edizioa da, edizioa da, eta gure gaia aurten eh, hautatu dugu Euskara ingurune digitalian. Bon, Euskara badakigu hizkuntza moderno bat dela, eh? E, komunikazioko hizkuntza bat de, da, eta egokitu da beti jendartearen bilakea erari, eh? Eta orduan, teknologi digitalen dimensio linguistikoa e, pentsatzen dugu kontuan hartu behar dela izkuntz politikaren alde erabiliz. Horregatik eh, hautatu dugu gai hori. Eta orduan eh, jarduera hainitz proposatuko dira gaiaren inguruan.